she heard my guitar. She was long and tall, she was the queen of them all. Pois é, parece a voz inconfundível de Bob Dylan, mas oficialmente não é Bob Dylan, e sim um dos Wilburys, um integrante da banda Traveling Wilburys. Uma banda fictícia que acaba de lançar um LP que está sendo muito bem recebido pela crítica especializada. Além de Dylan, fazem parte do grupo músicos famosos como o ex-Beatle George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty e Jeff Lynne. E o disco dos Traveling Wilburys, como eles preferem ser chamados, será o assunto do Som de Londres de hoje. And Pois bem, imaginem só essa cena. Cinco músicos famosos, todos disfarçados e de óculos escuros, resolvem tocar juntos, só por prazer. O lugar escolhido para a reunião é a garagem da casa de um deles, ninguém menos do que Bob Dylan. E dessa brincadeira acabam saindo músicas bastante inspiradas, a ponto do trabalho acabar dando um disco. Só que, continuando a brincadeira, esses músicos resolvem assinar o disco com nomes fictícios, como Otis e Nelson Wilbury, daí tá o nome da banda, Traveling Wilburys. Rattled, uma das faixas do disco dos Traveling Wilburys, uma faixa com a marca do veterano Jeff Lynne, da antiga Electric Light Orchestra. Segundo a crítica que vem elogiando o disco, além de ter faixas gostosas como a que acabamos de ouvir, o LP traz de volta um Bob Dylan em boa forma, como há muito não se via. Dylan participa de seis das dez faixas do disco, e ainda, segundo a crítica, ser parte de um grupo parece lhe ter feito bem. Entre as músicas de Dylan que se destacam estão Last Night, Dirty World e Twitter and the Monkey Man. Twitter and the Monkey Man were hard up nobody gives a damn. They knew that they want freedom just to prostitutes childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, Every one of you's a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire. Sweeter and the Monkey Man. O clima de descontração pode ter contribuído para o ressurgimento de Bob Dylan e também para a boa forma de um outro monstro sagrado do rock, George Harrison. Numa entrevista à BBC, Harrison explicou como foi composta a letra para a música de Handle With Care, que é um dos carros-chefes do disco. I mean, there's a good little story on Handle With Care because we did the got the tune and we put it down all the rhythm guitars just with a click track ah, é George Harrison está dizendo que existe uma história interessante com referência a Handle with Care. A música e os arranjos musicais estavam praticamente prontos e faltava a letra. Harrison estava andando pela garagem de Dylan com um pedaço de papel e um lápis na mão, pensando num título para a música. E ele pedia sugestões aos outros músicos, mas todo mundo estava sem inspiração. Ele pensou em títulos grandiosos como Os Portões da Liberdade, etc. Até que ele olhou para um canto onde estava uma caixa de papelão, onde estava escrito Handle with Care manuseie com cuidado. Então ele falou: É isso aí, Handle with Care. E todo mundo achou um bom título. E a partir desse título, a letra da música saiu com uma facilidade incrível. Pois é, Mônica, e a nós só resta torcer para que a aspiração e a descontração continuem a iluminar gente como George Harrison e Bob Dylan, e que eles repitam a dose com ou sem Traveling Wilburys. E nós vamos encerrando o programa de hoje ao som de mais uma das faixas do disco. Vamos ouvir a música que foi feita com tanta descontração, Handle With Care. beat up and battered around sent up and I've been shut down You're the fun and only with care. Reputations changeable, situations tolerable. take your centers and night school.